السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون بعد نشكر الله سبحانه وتعالى كذلك وانبسنا سلامكم صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na darasa la fikihi fikihi ya dini yetu kuwa na ufahamu wa sheria ya dini ya Kiislamu kwenye kitabu cha Fathul Mukhtasarat الشيخ ابن بلبان رحمه الله رحمة واسعة tulikuwa tumesimama katika wiki iliyopita kuhusiana na wale ambao sheria imewaruhusu kufungua kwa pamoja na kufungua kwazo hukumu zao zinatofautiana kuna wale ambao wanaofungua halafu ikawalazimu kulisha peke yake kama vile mzee ambaye umri wake umeenda hawezi tena kufunga huyo atafungua lakini atalisha peke yake kadhalika mgonjwa ambaye ugonjwa wake hautarajiwi kupona huyu vile vile atafungua na itamlazimu kulisha peke yake lakini tukasema kuna watu ambao ni sunna kwa kufungua ni sunna kwa kufungua na watalipa peke yake nao ni kama alivyokuwa mgonjwa ambaye ugonjwa wake unatarajiwa kupona mgonjwa ambaye ugonjwa wake unatarajiwa kupona lakini akifunga ule ugonjwa unampa uzito na hali ya kufunga kadhalika msafiri ambaye anasafiri masafa ya kupunguza swala pia huyo ni sunna kufungua na hawa wawili itawalazimu kulipa peke yake tukaingia katika nukta ya mwanamke mwenye ujauzito na anayenyonyesha tukasema ikiwa mjamzito na anayenyonyesha wataogopea nafsi zao hawa watafungua na itawalazimu kulipa peke yake kadhalika kama watakuwa wanaogopewa wanaogopea nafsi zao na watoto wao itawalazimu kulipa peke yake lakini kama itakuwa wanaogopea watoto wao peke yake basi watafungua na ulazimika kulipa pamoja na kulisha na yule ambaye atakayekuwa amezimia mchana mzima au akawa mwenda wazimu mchana mzima funga yake haisihi lakini kama sehemu katika mchana atazunduka basi funga yake itakuwa ni sahihi funga yake itakuwa ni sahihi kwa hiyo katika wawili anayelipa ni nani bena yule ambaye amezimia mchana mzima na yule ambaye amekuwa mwendawazimu mchana mzima anayelipa ni yupi ha aliyezimia aliyezimia ndo anayelipa mwendawazimu la alipa kisha tukasema wala haisihi funga ya faradhi isipokuwa kwa nia iliyoainishwa sehemu katika usiku na inasihi funga ya nafil kwa mtu ambaye hajafanya kitu kinachoharibu funga kwa kunuia mchana hata kama ikiwa ni mwanzo wa mchana au mwisho wa mchana sasa hivi tutaingia kwenye mubtilatu suya vitu ambavyo vinavyoharibu funga na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله بيان المقدرات وأحكامها ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده قدمات وحلق شيئا من أي موضع كان كان خيرا فيه أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه أو استقاء فقاه أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنع أو أمدى أو قرر النظر فأمنع أو نوى الإفطار أو حجم أو أو احتجم عاملا مختارا ذاكرا لصومه أفطر لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث نعم ثم قال فصل يكتب في مبتلات الصيام فصل في مبتلات الصيام فصل في مبتلات الصيام فصل في مبتلات الصيام hii fasl tutazungumzia vinavyobatilisha siyam mubtilat au mufsidat unaweza kusema mubtilatu siyam au mufsidatu siyam mubtilatu siyam au mufsidat as-siyam funga anasema waman adkhala ila jawfihi au mujawwafin na mwenye kuingiza katika jofu yake matumbo yake yani mtu anakuwa na utumbo katika tumbo lake kwa hiyo mwenye kuingiza katika ule utumbo wake ambao uko ndani ya tumbo lake sawa yana meingiza kitu katika ule utumbo ambao kama mtu atakunywa au kama atakula chakula kinapita mpaka kwenye utumbo au ule au yale maji yanakuwa yanapita mpaka katika utumbo ambaye inaitwa almaida almaida kuna albatun batun ni tumbo kama tumbo hili ambalo linaonekana kwa nje alafu ndani yake ndio kuna almaida utumbo na mfano wake kwa mwenye kuingiza kitu katika jaufi yani uh, maidatihi aliposema jaufihi ay maidatihi jawfihi ay maidatihi au mujawafin au akaingiza kitu katika sehemu ambayo iko wazi au mujawafin au sehemu ambayo iko wazi sehemu ambayo iko wazi kama ile sehemu ambayo inakaa ubongo ile sehemu ambayo inakaa ubongo ni sehemu ambayo iko wazi kichwani kwa hiyo kama ataingiza kitu kikafika katika hiyo sehemu ambayo iko wazi fi jasadihi katika mwili wake yani sehemu ambayo inakuwa na mapitio na hiyo sehemu yenyewe inakuwa iko wazi kadimag kama ilivyokuwa dimag dimag ndio hiyo sehemu ambayo inakaa ubongo kwa hiyo mwenye kuingiza kitu kikafika kwenye hiyo sehemu ambayo inakaa ubongo dimai kuna wakati inatumika ikiwa na maana ya ubongo kuna wakati dimai inatumika ikiwa na maana ya kichwa lakini hapa makusudio ni ile sehemu ambayo inakaa ubongo wa halkin na ko wa halkin na ko shay'an chochote yani mwenye kuingiza chochote katika hizo sehemu ambazo tumezitaja chochote kile اكتب سواء كان سائلا او مغذب او غير مغذب سواء كان سائلا او مغذب او غير مغذب سواء كان سائلا او مغذي او غير مغذي سواء كان سائلا او مغذي او غير مغذي sawa sawa hicho kitu chenyewe ni kichuruzika kama ilivyokuwa maji juisi soda na mfano wake au ni chakula au kisiwe chakula maadamu amefikisha katika hizo sehemu tulizozitaja chochote kile min ayi mawdhi'in kana min jasadi kwa sehemu yoyote ile inayekuwa katika mwili wake yani akapitisha hicho chochote hicho kufika katika haya maeneo kwa kutumia sehemu yoyote ile katika mwili yani sawa sawa ametumia kinywa au ametumia pua au ametumia utupu wake wa nyuma muhimu akafikisha chochote kwa kupitia sehemu yoyote ndani ya mwili wake uktub afara ameftur amefungua hapo alivyosema ayi maudhi kana ay min jasadihi afara amefungua funga yake imeharibika lakini akasema ghaira ihlalihi isipokuwa njia ile inayotokea mkojo al-ihlal ni makhrajul bawli هل ihlalu ni البول نيله bawl ni ile sehemu ya kutokea mkojo anasema ghaira ihlalihi isipokuwa ule mtobo ambao unatokea mkojo wakati mayali faida adkhala fi ihlilihi shay'an faman adkhala fi ihlilihi shay'an فمن أدخل في إحليله شيئا فمن أدخل في إحليله شيئا لم يفطر لم يفطر لم يفطر ولو وصل إلى أنثيين أي مسألة ولو وصل إلى مسانته ولو وصل إلى مسانته فمن أدخل في إحلاله شيئا لم يفطر ولو وصل إلى مثانته ولو وصل إلى مثانته mwenye kuingiza katika ule mtobo wenye kutokea mkojo chochote hafungui mwenye kupitisha chochote katika ule mtobo ambao unatokea mkojo hafungui walau wasala ila masanati hata kama hicho kitu kitafika katika zile ndugu zake mbili walau wasala ila masanati hata kama hicho kitu kitafika katika zile mbegu zake mbili hafungui limadha li'annahu لا ينفذ إلى المعدة لأنه لا ينفذ إلى المعدة ولا إلى البدن لأنه لا ينفذ إلى المعدة ولا إلى البدن لأنه لا ينفذ إلى المعدة ولا إلى البدن لأنه لا ينفذ إلى المعدة ولا إلى البدن kwa sababu kwa kupitia ile njia inayotokea mkojo chochote kitakachopitishwa hakifikishwi kwenye e, mautumbo wala mwili chochote kile ambacho kinapitisha kinapitishwa kwenye ile njia kutokea mkojo haifiki sehemu yoyote ile katika mwili kwa hiyo ukishaondoa hapo yani ukishaondoa matokeo ya mkojo sehemu zingine zozote zile mtu atakayepitisha chochote kikafika kwenye uh, eh, tumbo yake ikafika katika sehemu ambayo iko wazi kwenye mwili wake huyo mtu anakuwa na kumbua anasema awibtala an baada usuliha ila fami au akameza mafua baada ya kufika kwake kwenye kinywa cha yani mafua ameyatoa ndani sawa kifuani au kwenye koo mpaka ikafika katika kinywa sawa yakisha fika hapo mtu akayameza tena uktubu afara au ibtala kama baada usuliha ila famini au akameza mafua baada ya kufika kinywani mwake afara amefutu funga yake imeharibika kwa nini kwa sababu kinywa wenyewe wanasema inachukua hukumu ya kadhi kinywa hiki hukumu yake inachukua ni hukumu ya kadhi hukumu ya nje sasa hata kama kile kitu kimetoka ndani lakini maadamu kimefika kinywani na hapo kinywa panachukuliwa kuwa ni hukumu ya nje akirudisha tena ndani itakuwa inachukua hukumu kwamba yeye amechukua kitu akaingiza katika yale maeneo ambayo tumeyataja kwa funga yake inafanyaje inaharibika au istaqaa faqaa au akajitapisha akatapika au istaqaa faqaa au akajitapisha sawa kwa kuingiza vidole au akaingiza kijiti au yoyote atakayetumia kujitapisha kwa makusudi faqaa akatapika uktub aktara amefungua yani funga yake imeharibika uktub wa in ghalabahu alqayb wa in ghalabahu alqayb فلا يفطر وان غلبه القيء فلا يفطر وان غلبه القيء فلا يفطر ikiwa yale matapishi ndio yamemshinda akatapika hafungui mtu huenda ana maradhi kiasi kisha ikaja hali ya kutapika bila yeye kujitapisha yani ile hali ya kawaida kama binadamu mwingine imekuja akatapika huyu hapungue au mwanamke ambaye huenda jozi tunaanza huwa anatapika sana sasa mwanamke namna kama ikomaka funga ikawa hii hali inamtokea ikawa anatapika funga yake haiharibiki lakini nani ambaye funga yake inaharibika ni yule anayejitafisha mwenyewe akafanya anachokifanya ili atapike na akatapika funga yake imeharibika afara amefungua amefuturu au au akafanya masabasha hivi yaani wenyewe wanaita masabashi kwa tunaita ha punyeza sahi au istamna au akafanya punyezi yani istamna ni kile kitendo cha mtu kutaka mali ya tu kile kitendo ambacho mtu anakifanya kwa ajili ya kutoa mali kwa hiyo mwenye kutaka kutoa mali fahamna fela na yale manii atatoka sawa kwa mkono wake au sawa atakuwa anatumia godoro au atakuwa anatumia kitu chochote kile maadamu yeye anataka manii yatoke aftara afara amefungua amefungua yale funga yake ile imeharibika funga yake imeharibika au bashara duna alfarji fa amna au amza au akamgusa mwanamke au mwanamke akamgusa mwanaume sehemu nyingine ya mwili isiyokuwa fariki au yeye akagusa mwili <clears throat> wa mwanamke kwa kutumia kiungo kingine ambacho si farji yake kifupi akagusisha ngozi yake kwa mwanamke au mwanamke akagusisha ngozi yake kwa mwanaume fa amna akatoa mali fa amna akatoa manii yani baada ya kile kitendo au amdha au akatoa madhi au amdha au akatoa madhi aftara amefungua kwa hiyo mtu ambaye mkusa mwanamke <clears throat> mali akamtoka au madhi akamtoka kwa hicho kitendo chake hicho funga yake inakuwa inaharibika anakuwa amefungua au karara nadhara faamna au akakaririsha kutazama akatoa manini yani amekaa sehemu akamwona binti anapita akamwangalia akamwangalia akamwangalia mpaka mwisho akaja kutoa manii kando na baba yani amerejea rejea kutazama famna akatoa mali afara amefungua funga yake imeharibika hapo aliposema au karara nadhara fa amna uktub wala yufiru إن أمضى ولا يؤثر إن أمضى ولا يؤثر إن أمضى خلافا لما تقدم ولا يؤثر إن أمضى خلافا لما تقدم ولا يؤثر إن أمضى خلافا لما تقدم wala hafungui ikiwa atatokwa na madhi yani kwa kule kurudia rudia kwake kutazama akatokwa na madhii hafungui hapungui japokuwa atoke kitendo cha haraka hata kama itakuwa yale mwangalia mwenyewe uh, ni ajnabia itakuwa mfanye kitendo cha haramu kwa sababu mtu kumwangalia mwanamke ambaye Eh, si halali yako zaidi ya mara moja ni jambo la haramu jambo la haramu kwa hiyo huyu pamoja na kufanya kwake kitendo hiki cha haramu lakini ikawa umetokwa na madhi peke yake funga yake haiharibiki pamoja na kuwa amefanya kile kitendo cha haramu lakini inaweza kawa kitendo cha halali kama mtu akamwangalia sana mke ambaye halali yake kamtazama akitokwa na madhi unga yake haiharibiki lakini akimtazama karudia karudia mpaka akatokwa na mali funga yake inakuwa ni yenye kuharibika kwa hiyo akitokwa na madhi funga haiharibiki kwa hiyo itaharibika kutokwa na nini na mali peke yake hii ni tofauti na iliyopita ya kufanya mubashara ya kufanya mubashara ile mtu anakuwa anaharibu funga yake akitoa manii au akitoa mani ama hapa funga yake itakuwa inaharibika kwa kutoa manii peke yake au wal iftara afara au wal iftara afara au akanuia kufungua amefungua au nawa iftara afara au amenuia kufungua amefungua yani tayari sala yake imeharibika اكتب ولو لم يتناول شيئا ولو لم يتناول شيئا walau lam yatanawal shay'an hata kama hajana chochote hata kama hajani chochote maadamu amenuia kufungua atakuwa tayari ameshafungua funga yake inakuwa imebatilika itakuwa imeharibika maadamu yeye amenuia kufungua amenuya kufungua walau lam yatanawal shay'an hata kama hajala kitu au hajanywa kitu wala lam yatanawal shay'an hata kama hajala kitu au hajanywa kitu maadamu yeye amenuia kufungua sala funga yake inakuwa imeharibika inakuwa imeharibika kwa nini kwa kule kunuia kwake peke yake kwa kule kunuia kwake peke yake inakuwa funga yake imeharibika yani ameshafanya kitu ambacho kimeshasababisha funga yake iharibike uktum mayali hadha khilafun linnafi hadha خلاف للنفل هذا خلاف للنفل هذا خلاف للنفل هذا خلاف للنفل لانه اذا حصل ذلك لانه اذا حصل ذلك لانه إذا حصل ذلك لأنه إذا حصل ذلك لا يفسد صومه لا يفسد صومه لا يفسد صومه لأنه إذا حصل ذلك لا يفسد صومه إن لم يفعل ما يفسد صومه إن لم يفعل ما يفسد صومه إن لم يفعل ما يفسد صومه إن لم يفعل ما يفسد صومه يجوز له أن يعيد نية الصوم يجوز له أن يعيد نية الصوم يجوز له أن يعيد نية الصوم يجوز له أن يعيد نية الصوم يجوز له أن يعيد نية الصوم ويصح صومه ويصح صومه ويصح صومه ويصح صومه لكن في رمضان لكن في رمضان لكن في رمضان هذا لا يجوز لكن في رمضان هذا لا يجوز لأن رمضان لا بد من النية في الليل لأن رمضان لا بد من النية في الليل لأن رمضان لا بد من النية في الليل أنا سيما هذا خلاف للنفس hii hukumu ambayo imezungumzwa hapa au na wal iftar hii ni tofauti na funga ya sunna hii ni tofauti na funga ya sunna utofauti wake kwa لانه اذا حصل ذلك kwa sababu funga ya sunna likitokea hiyo yana yeye kunuia kufungua la yasudu sawmuhu illam yaf'al ma yusudu sawmahu funga yake ile haihadiki ikiwa hajafanya kitu ambacho kinaharibu funga yake yani funga ya sunna mtu anapokuwa ananuia ile funga yake haiharibiki haiharibiki haiharibiki lakini haifiki wakati gani ikiwa hajafanya kitu kinachoharibu ile funga yake lakini kwa sharti lingine nalo ni pale tulivyosema juzu lahu an yuida niyata sawm inajuzu kwa yeye kurudisha ile nia kwa hiyo ni lazima ile nia yake ya kufunga afanyeje airudishe ile nia yake ile ambayo alikuwa ameiweka mwanzo kabla ya kununua kufungua airudishe kwa hiyo somo na somo yake itakuwa inafanyaje ime imesiki lakini bila mabana hana laifu lakini katika ramadhani au funga nyingine yoyote ile zikiwa kujiwani yani kama mtu anafunga kafara au mtu anafunga nadhiri au anafunga qadha au anafunga ramadhani hilo halijuzu yaani la yeye kunuia kufungua katikati ya mchana alafu akarudisha tena nia hai haijuzu yani yeye akishafia nia ya kufungua ndani ya moyo wake kala ile funga yake inakuwa inaharibika limadha lianna ramadhana wa sawma fardh kwa sababu ramadhani na funga yeyote ya faradhi la budda min an-niyyati fil layli ni lazima mtu anuie usiku ni lazima mtu anuie usiku sasa huyu amekuja akatia nia ya kufungua mchana hawezi tena kurudisha hawezi tena kurudisha nia yake kwa nini kwa sababu tumesema nia ni wapi ni usiku ndio tukasema kwamba hili halijuzu kwenye funga ya Ramadhani wala funga nyingine yote ile ya faradhi ama funga ya sunna mtangulia kwa mtu anaweza akanuia mchana na funga yake ikawa ikawa sahihi lakini tu ikiwa hajafanya kitu ambacho kinachoharibu funga yake toka kuingia kwa alfajiri anasema au hajama au ihtajama amidan muqtaran dhakiran lisawmihi au hajama ghaira au hajama ghairahu au hajama ghairahu au amemfanyia hijama mwingine au hajama ghairahu au amemfanyia hijama <coughs> mwingine hijama ni kitu ambacho wao walikuwa wanakitumia zamani pale kulikuwa nachukuliwa pembe mnyama na chanjo ya mtu katika mwili wake anawekwa ile pembe alafu mtu anakuwa anaivuta ile damu hii inaitwa hijama siku hizi iko hijama lakini uh, inatumika kwa mashine za kitari lakini zamani sura yake ilikuwa ni hiyo na ilikuwa ni amfa sababu kama mwili wa mtu uh, utakuwa uh, umechefuka damu au mtu anaugua maradhi ya ajabu ajabu au mtu anakuwa anachoka kila wakati alipokuwa anafanyiwa hiki kitu alikuwa ananufaika naye sasa ikiwa yeye amemfanyia hijama mtu mwingine yani kile kitendo amekifanya yeye kumfanyia mwingine tajama au yeye ndo ambaye amefanyiwa hijama au yeye ndiye ambaye amefanyiwa hijama bimaana hajamahu ghairuhu au tajama eh hajamahu ghairuhu hajamahu ghairuhu yani mwingine ndio ambaye amemfanyia hijabu yani hajama ndio kwa mimi nimefanya kile kitendo cha kumfanyia mwingine hijama ihtajama mimi nikiwa nimefanywa na mtu mwingine ijama amidan kwa maksudi yani qasidan li fi'li amidan ay qasidan li fi'li عامدا أي قاصدا للفعل عامدا أي قاصدا للفعل aliyekuwa anakusudia hicho kitendo aliyekuwa anakusudia hicho kitendo muktara aliyekuwa ni mwenye kiasi muktara aliyekuwa ni mwenye kiasi muktara yani mwenyewe amechagua kufanya hivyo muktara غير مقرن مختارا غير مقرن ni muhtar kana kias hajalazimishwa dhakiran li sawmihi hali ya kuwa anakumbuka funga yake yani anafanya hivyo hali ya kuwa anakumbuka funga yake kwamba mimi nimefunga dhakiran li sawmihi hali ya kuwa anakumbuka funga yake afara amefungua afara amefungua maktub wa hadha min al-mufradat wa hadha min al-mufradat yani kuharibika funga ya mtu kufanya hijama au kufanywa hijama ni katika mufradat madhabu mengine wanasema kwamba hii kitendo cha mtu kufanya hijama au kufanywa hijama hakipunguzi kwa nini kwa sababu katika hii nukta kuna hadithi uh, mbalimbali zimekuja katika hili swali kwa katika hizo hadithi kuna ambazo zimekuja aftara alhajim wal mahjum amefungua yule atakayefanya hijama na yule ambaye atakayefanyiwa hijama lakini kuna hadithi nyingine ambazo zinaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hijama ihtajama alifanyiwa hijama wa huwa saimun hali yakuwa amefunga tunaonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifanywa hijama aliyakuwa amefunga ihtaja mahuwa dhahi alifanywa hijama aliyakuwa amefunga kwa wengine waka wakachukua hii hadithi ya kuonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofanywa hijama aliyakuwa amefunga lakini madhabu akasema la ile mtume sallallahu alaihi wasallam alifanywa hijama aliyakuwa amefunga je imekuja ndani yake kuonyesha kwamba aliendelea na funga yake na je kama alikuwa safarini katika hali ambayo inamruhusu yeye kufungua almuhimu uh, ikaonyesha kwamba ile hadithi ya kuonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alifanywa hijama aliyokuwa amefunga ina ishtimali ina ihtimali kwa wakachana na ile hadithi wakaja kuchukua hii hadithi iko wazi haina shida kwamba aftara alhajim walmahjub amefungua mwenye kufanya hijama na mwenye kufanyiwa hijama ثم قال لا ان فكر فانزل hapungui ikiwa atafikiria akatoa mali la infaka mtu hapungui funga yake haiharibiki ikiwa amefikiria yani kakaa alipokaa akafikiria siku la ndoa au akamfikiria mwanajuma au Fatuma au nani kule nyumbani nani la in fakkara hapungui ikiwa amefikiria amefikiria faanzala akatoa manii faanzala akatoa manii faanzala ay maniyan au madhiyan maniyan au madhiyan maniyan au madhiyan akatoa manii au madhi kafikiria mpaka ikafikia hatua ya kutoa manii au madhi huyo hafungui au dakhala ma'u madmabatin au istinshakin halkahu au yameingia maji ya kusukutua au dakhala ma'u madmabatin au yameingia maji ya kusukutua au istinshakin au yale ya kupandisha puani na kuyatoa yani wakati wa kutawadha au wakati wa kuoga wakati wa kusawaza au wakati wa wakati wa kuoga halqahu kwenye koya wakati anasawadha akatia maji kinywani kwa ajili ya kusukutua yale maji yakapenya yakafika katika koo yake alipandisha maji puani wakati anatawadha au wakati anaoga yale maji yakapita mpaka yakafika kooni walau balagha na lau akifanya mubalagha walau balagha hata kama akifanya mubalagha kwenye vitendo viwili yani kwenye almadmada wal istinshaq hmm كيف تكون المبالغه في المضمضه ها مبالغه katika almadmada inakuwa juma mubalagha katika almadmada inakuwa بالعربي إدارة الماء في جميع الفم إدارة الماء في جميع الفم يعني مبالغه ni mtu kuzungusha maji katika kinywa chote hiyo ndio mubalagha katika nini katika al-madmad yani mtu ametia maji kinywani azungusha katika kinywa chote hilo linaitwa almubalagha fil madmabati amma almubalagha fil istinshaq jad'u alma bin nafasi ila aqsa al-anfi ni kuvuta maji kwa pumzi mpaka yakafika juu kabisa mbali kwa hii mubalagha katika nini katika istinshaq sasa ikiwa huyu mfungaji amefanya mubalagha katika almadmadha amefanya mubalagha katika alistinshaq yale maji yakafika kwenye koo yake funga yake haiharibiki au zada ala thalathi au amezidisha zaidi ya mara ngapi mara tatu tunarudi kwenye hikamu za udhu sasa katika sunna za udhu wakati tunazungumzia sawa kwenye asl mukhtasarat au kwenye umdat at au kwenye al-ajwibatu al-jaliya tumekuja kuzungumzia kwamba katika sunna za udhu ni al-mubalagha fi al-madmadhati wal istinshak illa an yakuna fa'ida ni sunna mtu kufanya mubalagha wakati kusukutua na ule wakati kupandisha maji na pwani na kuyatoa lakini ikiwa mtu sio mwenye kufunga eh nini hukumu mwenye kufunga kufanya hivyo ha makruh kufanya hivyo kwa mtu aliyofunga ni makruh lakini pamoja na kwamba ni makruh kwa yeye kufanya hivyo lakini akifanya yale maji yakapita yakafika kwenye koo yake funga yake haiharibiki funga yake haiharibiki lakini yapiti yenyewe sio kwamba yeye apitishe kwa makusudi la kupitisha kwa makusudi itakuwa funga yake inaharibika au zada ala thalathi au ile almadmada akazidisha mara tatu au alistinshaka akazidisha mara ngapi mara tatu tulisema hukumu ya kuzidisha zaidi ya mara ni nini ni makruh kuzidisha zaidi ya mara tatu ni makruh kwa hiyo hata kama mtu amezidisha mara tatu akafanya hivyo mara ya nne akafanya hivyo mara ya tano mtu atakayefanya hivyo udhu wake sahihi au sio sahihi sahihi tumesema kwamba ibada zote mtu akikusudia kuzidisha kwa makusudi kama ilivyokuwa swala mtu akakusudia kuzidisha kwa makusudi ile ibada yake inaharibika isipokuwa udhu udhu kama mtu akizidisha kwa makusudi fanyaje au hariki kwa hiyo sasa mtu atakapokuwa amezidisha zaidi ya mara tatu hali ya kuwa amefunga ile mara ya nne au mara ya tano maji yakapita yakatiwe kwenye koo yake funga yake itakuwa ni ni sahihi funga yake itakuwa ni sahihi kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vinavyofunguza somo ya mtu na hivi vitu mtu atakapokuwa anafanya kwa makusudi hana kafara hana kafara wakati gani atafanya kafara katika jambo ambalo tutakuja kulizungumzia kesho insha Allahu taala leo tunasimamia ha isipokuwa kuna baadhi ya nukta ambazo tunazitolea tambii tumezungumzia habari za kufanya hijama au kufanywa hijama je ipi hukumu ya mtu kujitolea damu atabaru bidami kujitolea damu kuna mgonjwa kaenda kupimwa ile damu ikaonekana ina wapi damu ya mgonjwa akatolewa ile damu vipi hukumu ya huyo mtu hukumu ya huyo mtu funga yake ni sahihi kwa sababu katika swala la hijama mtu kufanya hijama au kufanywa hijama funga inaharibika ila yake ni taabu taabu kwa sababu hadithi imekuja hivyo kachukuliwa hivyo kwa njia nyingine ambayo mtu atakuwa anaitumia kutolea damu funga yake haina tatizo sawa so, lakini vile vile kuna sindano ambazo watu huwa wanachomwa wanapokuwa wanaugua ha? zile sindano ziko za aina mbili kuna sindano ambazo zina chakula na zingine hazina chakula atakapokuwa amechomwa mtu sindano ambayo ina chakula yani sindano mtu anapokuwa anachomwa halata haitaji kula haitaji kula tunaweza anaweza kukaa mpaka siku sita ngapi wala haitaji kula sindano ya namna kama mtu akichoma kama alikuwa amefunga funga yake kwenda bila kwa sababu inachukua hukumu ya kula na vile vile hukumu kunywa ama sindano isiyokuwa na chakula mtu akawekewa sindano uh, ya ya malaria mfano kunini kama itakuwa ile sindano ile dawa ambayo iko ndani yake haifiki kwenye yale maeneo ambayo tumeyataja yani katika jawf na katika mujawab funga yake haiharibiki funga yake haina shida lakini kama itakuwa inapitisha mpaka kufika katika maeneo tuliyoyasema funga inakuwa inaharibika funga inakuwa inaharibika sisi kwetu tuna tuna dawa zamani kule ilikuwa inatumika kidudu mnajua we unajua kidudu Muhammad unajua kidudu <laughs> kidudu ni dawa ambayo ilikuwa inatumika mtu anapokuwa anaugua homa kwa hiyo alikuwa anachukuliwa majani majani mwingine alikuwa anachemshwa unaona na kujaliwa maji au inakuwa inachukuliwa bomba la papai alafu mtu anawekwa kwenye utupu wake wa nyuma na kutiwa ile dawa dawa ya namna kama hii kama mtu atakuwa mfunga funga yake inakuwa inaharibika kwa nini kwa sababu utupu wa nyuma ni kitu ambacho kinaingiza chochote na kufika katika jeu kwa hiyo dawa ya namna kama hii inaharibu nini funga ya mtu haya nilikuwa natolea tambihi kabla hatujaendelea siku ya kesho na